الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد لشيء حديث يا كمين السابع حديث يا صحابة تكوف أبو يعلى شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه leo taisoma hadithi ya 18 hadithi ya 18 ni hadithi ya masahaba wawili Abu Dharri pamoja na Muadh ibn Jabal الامام النووي رحمه الله تعالى رسم عن ابي ذر جندب ابن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما امبوكلوا kutoka kwa ابو ذر ambaye ni Jundubi ibn Junada baadhi wanamdhibiti kwa fatha ya dali Jundabi na baadhi wanamdhibiti jina lake wanasema Jundubi yote mawili ni sawa Jundub ibn Junada bin Sufyan jina lake ni Jundub ibn Junada bin Sufyan al-Ghifari al-Ghifari ni sahaba mashuhuri kuslimu kwake kulitangulia taqaddama islamuhu kwa maana ni miongoni mwa mwanzo mwanzo kuslimu baadhi wakasema kuslimu yeye alikuwa ni wanne katika kuslimu na baadhi wakasema yeye katika kuslimu alikuwa ni watano khilaf ni wanne au ni watano khilaf ya ahlul ilm lakini kufanya kwake hijra kutoka maka kuelekea Madina kulichelewa hivyo alipitwa na vita vya badri hakuhudhuria badri kwa hiyo jundub bin junada sio badriyun kwa kuwa hakuhudhuria vita vya badri na yeye huyo jundub bin junada awwalu man hayya rasulullah allah bi tahiyyati alislam sallallahu alaihi wasallam na yeye ndiye wa kwanza kumsalimia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maamkizi ya Kiislamu Jundubi ibn Junada ahadu alladhina jaharu bil Islam mmoja wa wale ambao waliudhihirisha ule Uislamu fi Makkah katika mji wa Makkah kabla alhijra kabla ya watu kuhama kuelekea Madina Jundub ibn Junada lam ya'budi al-asnama hakuyaabudia masanamu fil jahiliya zama za jahiliya Jundub ibn Junada alikuwa akitoa fatwa zama za khalifa Abu Bakr as-Siddiq na zama za khalifa Umar al-Faruq na zama za khalifa Uthman ibn Affan radhiyallahu anil jami' sifa zake Jundub ibn Junada ni nyingi amezitaja Imam Muslim kadhalika katika sahihi yake ametaja sehemu ya sifa za Jundub ibn Junada katika vitabu sita vya hadithi Jundub ibn Junada ana hadithi mia moja na kumi na nne hadithi zake bil mukarrar kwenye vitabu sita vya hadithi ni mia moja na kumi na nne amefariki Jundub ibn Junada zama za ukhalifa wa Uthman ibn Affan mwaka 32 hijria huyo ni mpokezi wa kwanza mpokezi wa pili ni Abu Abdurrahman Muadh ibn Jabal Muadhi anaitwa Muadh ibn Jabal ibn amri ibni ausi al-ansari al-khazraji ni mwanawazuoni wa kisahaba mwanawazuoni wa kisahaba alishiriki vita vyote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam alisilimu Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka kumi na minane alipata bakhti kupakizwa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu ya mnyama wake mtume kapanda akambeba muadhi nyuma yake fakhari ni fakhari bahati bakhti kwamba rasul amekubalifti lifti alafu anakuuliza maswali ya muadh atadri ma haqqu llahi ala alibadi wama haqqu alibadi ala allah muadh nazijua haki za allah zilizo juu ya waja na unazijua haki za waja zilizo juu ya allah anajibu allah wa rasuluhu a'lam akamwambia haqqu llahi ala alibadi an ya'buduhu ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا haki za Allah zilizo juu ya waja, kwamba waja wote wanatakiwa wampwekeshe yeye kwenye ibada. Hii ni haki yake Allah, tauhid. Na haki za waja zilizo juu ya Allah ni kwamba Allah asimwadhibu yule ambaye hatomshirikisha na chochote. Akasema Muadh, ya Rasulullah, afala ubashiru nas? Unaonaje haya maneno nikawapa watu bishara, nikaenda nikawaambia mimi akamwambia la la tubashiruhum usiwe usiende kuwape bishara hii usiende ukawapa hii bishara fayatakilu watazembea alafu muadhi taathuman kwa kuogopa kupata madhambi kuficha ilmu kabla ya kufariki kwake akaisema hii hadithi obo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadhi katika mji miongoni mwa miji ya Yemen. Mtume yuko hai, anamtuma Muadhi awe ni kadhi, akafikisha ilmu. Balozi alitumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukio hili lilikuwa baada ya vita vya Tabuk. Ametumwa huko akafikisha ilmu akiwa ni kijana mwenye umri miaka 28 akawafundisha watu Qur'an akawafundisha watu sharia ya Kiislamu na ahukumu baina yao amefariki Muadh mwaka wa 18 Hijiria radiyallahu anhu wa ardhahu tumemaliza tarjama ya kuwazungumza masahaba wawili hawa wa mukhtasar Jundub ibn Junada na Muadh ibn Jabal anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Dharr Jundub ibn Junada imepokelewa kutoka kwa Abu Dharr Jundub ibn Junada وأبي عبد الرحمن نبباك عبد الرحمن عن بين معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوك تومي والله صلى الله عليه وسلم قال أمسيما تومي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال هذا وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ittaqillaha muogope Allah ittaqillaha mche Allah haithu ma kunta popote utakapokuwa ameamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith ameamrisha suala la watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hili la kumcha Allah limekuja pia kwenye Qur'an amri kuamrisha watu kumcha Allah amri hii imekuja pia kwenye Qur'an sehemu nyingi kabisa na amri ya kuamrishwa viumbe kumcha Allah humo ndani ya Qur'ani amri hiyo imekuja kwenye daraja tatu daraja tatu amri ya kuamrisha watu wamche Allah ndani ya Qur'ani ipo katika hali tatu lazima uelewe hivi hali ya kwanza au daraja la kwanza au martaba ya kwanza ni uchamungu walioamrishwa wote waumini na wasiokuwa waumini amri ya Allah kuamrisha watu uchamungu wote waumini wao na makafiri wao aya ziko nyingi miongoni mwazo ni aya ya kwanza katika suratu nisa ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum enyi watu wameingia hapa nas jamia waislamu wasio waislamu wote wanaamrishwa wamche Allah hii ni hali ya kwanza ya amri inayoamrisha kumcha Allah kwamba imewakusanya wote wema wao na wabaya wao waislamu wao na makafiri wao bali wakasema baada ya ilmu mpaka majini wameingia kwenye neno nas kwa neno nas ya ayuha nas ingia waislamu na wasio waislamu watu na majini wote wameingia wanaamrishwa wamche Allah kwa hiyo ikija amri kama hii wanaamrishwa waislamu na wasiokuwa wao majini na binadamu ikija amri hii kwenye neno nas wamche Allah nas wamche Allah maana yake inakuwa ni nini maana yake kwamba wameamrishwa hapo an yuhaqqiqu tauhid waihakiki tauhid waipatikanishe tauhid ya ayuha nnas ttaquu rabbakum malaki mola wenu kwa hiyo wako waliotii na wako walioasi wakamshirikisha wa ila amri hii inawataka wao waipatikanishe tauhid na wajiepushe na shirki hivyo yoyote ambaye ataileta tauhidi na akajisalimisha kutokamana na shirki huyo amemcha Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndiyo maana ya maneno ya wa kitafsiri aya ya 27 ya suratul maida inayosema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina hakika si vinginevyo Allah anapokea anakubali minal muttaqina kwa maana kutoka kwa watu wa tauhidi muttaqina muwahidina ittaqu rabbakum wahidu pekesheni umeelewa hapo hali ya kwanza hiyo ya amri za Allah kwenye Qur'an kuamrisha watu wamche yeye hali ya pili ni takwa cha Mungu lakini wameamrishwa waumini peke yao hawakuchanganywa hapo takwa amri ya Allah watu wamche lakini amri hii wameamrishwa waumini peke yao يا ايها الذين امنوا اتقوا الله enyi wale ambao meamini ni wao ndio waliokusudiwa hapo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha enyi wali ambao mmeamini cheni Allah aya nyingi zinazosema hivyo ikiwemo aya 18 ya suratul hashr ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah aya ngapi unasema 18 ya al-hashr na aya ya 70 ya suratul ahzab pia ya ayuha alladhina amanu ittaqullah na nyinginezo nyingi na takwa hii ambayo imeegemezwa kwa walioamini ni takwa ambayo yatakikana kwao baada ya kuwa wao wameshapatikanisha suala la kumpwekesha Allah na kuachana na ushirikina walipoamrishwa amri ile ya wote wakaamrika hawa maana wakapatikanisha kilichotakikana kwao amri ya kwanza imewakusanya wote amri gani ile tauhid kwa walipokuwa na tauhid wakajiepusha na shirki ikaja amri nyingine ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha hapa ittaqullaha hii ya pili kwa waumini peke yao ina maana sio kwa ile ya mwanzo maana yake ni nini baada ya kuwa wao wameshapatikanisha tauhidi wakajiepusha na shirki amri hii ya wao kuendelea kumcha Allah watekeleze taa nyingine mbali na taa ya tauhid ambayo tayari wako watekeleze taa ya Allah ala nuri min Allah toa hiyo ya Allah waitekeleze kwa nuru na mwangaza utokanao na Allah na waache maasi ya kumaasi Allah kuacha kwao maasi hayo pia kuwe ni kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala waache mambo ya haramu watekeleze mambo ya wajibu wakae mbali na yale ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala yanawapelekea wao wakaingia kwenye adhabu zake hii ndiyo amri ya takwa kwa wale walioamini maana yake hali ya tatu ya kuamrishwa takwa ndani ya Qur'an ni, ni amri ya takwa aliyoamrishwa yule aliyekuja nao wa Mungu cha Mungu wenyewe ni amri ya kumcha Allah lakini ameamrishwa amri hiyo yule aliyekuja na ucha Mungu nani kaja na ucha Mungu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Allah anamwamrisha amcha Allah ya ayuha nabiy ittaqillaha ولا تطع الكافرين والمنافقين اي سناز سنكوجا يكيمو ketika سوره الاحزاب ahzab ايوه نبي انشي الله سوره الاحزاب ahzab ايه 48 احزابي 48 يا ايها النبي ايوه نبي ittaqillaha mche Allah je hapa pana maana kwamba mtume hamchi Allah mpaka akaambiwa amche hapana mtume anamcha Allah subhanahu wa ta'ala sasa kwa nini aamrishwe amche Allah na wakati anamcha Allah ahlul ilm wakasema waman umira bi shay'in huwa muhassiluhu فإن معنى الأمر أن يثبت عليه وعلى دواعيه na yeyote atakayeamrishwa jambo ambalo yeye huyo mtu hilo jambo analifanya basi maana ya kuamrishwa hilo jambo ambalo yeye analifanya maana yake itakuwa ameamrishwa eh, Eh, athibiti juu yake hilo jambo athibiti maana yake anaamrishwa aendelee kulazimiana na yale ambayo yanaleta hiyo takwa aendelee nayo kwa hiyo itakuwa maana ya ayuhan nabiyyu taqillaha ewe nabii ittaqillaha mche Allah maana yake thibiti juu ya yale mambo yanayopelekea kuna kutakwa baki nayo endelea Muhammad upo hapo ni sawasawa na ile aya ya 136 ya an nisa nasemaje aya ya 136 an nisa Allah anasema يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله كشويتك وصف وومين يا أيها الذين آمنوا إني ولأبهم يميني قم يميني مين يا يا الله أملك واك وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر تهار وشامين ديو مانا كويتك ووصف وإيمان ya ayyuhalladhina amanu alafu kaja aminu billahi muaminini Allah manake endeleeni kunako kumwamini Allah tayari walishaamini hawa hapo hapo hizi ndiyo hali tatu za amri za Allah kuamrisha takwa ndani ya Qur'an hakuna ya nne yake ya kwanza ni ipi Abu Bukhari watu wote waumini wao na na majini wao waumini wao na makafiri wao watu wao na majini wao hii ni amri ya kwanza hali ya kwanza kuamrishwa takwa bila umum ni amri ile waenea wote alafu ikaja amri bila khusus husu watu maalum ya ayyuhalladhina amanu alafu ikaja amri khusus ndani ya khusus ya ayyuhan nabiy sasa anaweza kauliza mtu swali sasa hii hadithi tunayosoma hapa ittaqillaha mche Allah muogope Allah inaelekezwa kwa watu gani kwa aina gani katika aina hizi tatu hii inaelekezwa kwa waumini amri hii inaelekezwa kwa waumini wao waumini hao ni wa kibinadamu wawe waumini hao ni wa kidini muda kuwa wana wasfu wa iman basi maneno haya yanaelekezwa kwao ittaqillah anaambiwa mmoja mmoja wao ittaqillah mche Allah manake fanya taa jiepushe na haramu hii ndiyo maana ya taqwa fanya taa jiepushe na haram kama alivyosema mmoja katika matabiina anaitwa Talq anaitwa nani Talq ta lam qaf Talq ibn Habib al-Anzi al-Basri ni mtu wa Basra kule Iraqi al-Abid mtaabadi katika wema wa matabiin japo alikuwa ana irja amefariki mwaka wa 94 huyu Talq bin Habib rahimahullah wa ghafara Allah ana akizungumzia takwa ni nini anasema takwa Allahi andika maneno haya takwa Allahi kumcha Allah an ta'mala bi ta'ati Allah ni wewe kuzifanyia kazi twaa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ni kufanya yale ambayo ukiyafanya wanahesabika umemtii Allah ala nurin min Allah tena hizo taa utakazozifanya kwa ajili ya Allah ala nurin min Allah ziwe zimetokamana na nuru na mwongozo na mwangaza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala eh mnafanya taa ambayo ime, imejiliwa na maelekezo kutoka kwake huyo ni mti. usijifanyie fanyie tunavyotaka wewe tarju thawab Allah huku ukiwa unataraji usipate thawabu za Allah wa an tatruka Allah na wewe uache maasi ya kumaasi Allah ala nurin min Allah kwa nuru itokayo kwa Allah na kwa ilmu kwamba umebainishiwa hili halifai sababu unaweza ukaliacha jambo ukadhani halifai kumbe lafaa kwa ulichokiacha unachoona kwamba ni maasi pia nacho kiwe kimeshabainishwa hicho na sharia ya Allah ukawa una ilmu na maarifa kwamba hili jambo halifai anaweza kauliza mtu swali kwani kuna mtu anaweza kaacha kweli jambo akidhani kwamba halifai lipo jambo hilo naam yako mengi ikiwemo kuna watu hawaswali kablia ya maghrib baadhi ya misikiti kuna watu hawaswali kablia ya magharib baadhi ya misikiti wakishadhini wanaqimu papo hapo hamjaona misikiti hiyo nyinyi ipo haipo kwa nini hawaswali kablia anasema hao ah, muda magharibi ni mfupi mdogo na nini sasa wajua wanahoja zao kama hizo al gharib wakati mtume swalla sallam ameshasema sallu qabla al sallu qabla al sallu qabla almaghribi alafu akamalizia liman shaba swalini kabla ya maghrib swalini kabla ya maghrib swalini kabla ya maghrib kwa atakayetaka kuswali kabla ya maghrib kwa amri kwa haiwezekani kwamba msikiti mzima hawakutaka kuswali kabla al-maghrib ni kwamba wana wana itikadi yao hapa kwamba swala magharibi haina kabla wakawanyima watu fursa adhima ya kuswali kabla al-maghrib kwa hiyo kweli yako mambo mtu anaacha anadhani kwamba ndio sawa kuliko yaacha lakini je ana nuru kutoka kwa Allah hana nuru juu ya hiyo mfano gani mfano huu hapo tukutana na baadhi ya misikiti wakishaadhini magharibi papo hapo wanakimswali jambo ambalo ni la kimakosa watakiwa waachi watu wasali sunna kabla maghrib kwa hiyo uache maasi ya kumasi Allah kuacha kwako huko kuwe kumetokamana na ilmu na nuru kutoka kwa Allah usijiachie tukibubusa au kwa dhana dhana takhsha iqab Allah na ukayafanya hayo ukiwa unaogopa adhabu za Allah huu ndio ucha kwa mujibu anavyozungumza Talq bin Habib rahimahullah tunasherehesha hadithi ittaqillaha حيث ma kunta maneno ya Talq bin Habib yako wapi ameyataja Abu Nuaim kwenye kitabu chake Hilyatul Awliya Hilyatul Awliya jilid wa 3 kurasa wa 64 na bwana mmoja naye alimuuliza sahaba Abdullah ibn Mas'ud kuhusu takwa takwa ni nini ibn Mas'ud bwana mmoja hivi wa kitabiina anamuuliza sahaba Abdullah ibn Mas'ud ani taqwa kuhusu takwa akasemaje ibn Mas'ud ibn Mas'udi radhiyallahu anhu akamuuliza yule bwana alam tamshi ala tariqin fihi shauka wewe hujawahi kutembea kwenye njia ambayo ina miba miba hujatembea kwenye ardhi yenye miba akamwambia bala nishatembea kwenye ardhi hii qala akamuuliza fama sana'ata ulikuwa unafanyaje unapotembea kwenye sehemu kama hizo qala akasema shamartu wattaqaitu nguo zangu nimezipandisha juu na kwenye kutembea kwangu na kutembea kwa tahadhari qala ibn mas'ud akamwambia fatilka taqwa uchamungu ndio huo basi huo ndio uchamungu yani maana ya uchamungu ni kama maana hiyo hutaki nguo zako ziguse na miti ya miba hutaki wewe uchomwe na miba ndio maana unatembea kwa tahadhari kwamba hapa naweka mguu naweka mguu mahala salama hakuna mwiba hapa hapana hapa hapa ndipo uchamungu ndio huu umeelewa vizuri hapo kwamba Mungu kwamba wewe unaishi kwenye mazingira kwamba ya kutahadhari kwamba hili ah, hili silo hapana hili hili sawa hili huo ndio Mungu. na mfano wa maneno haya ibn Mas'ud pia ameyasema Umar radhiyallahu anhu rejea kwenye tafsiri al-Qurtubi utapata na maana hii ya uchamungu kwa jinsi walivyozungumza kina Talq bin Habib na Abdullah bin Mas'ud na yakaegemezwa mfano wa haya kwa Umar ibn al-Khattab ameyatungia shairi akiitwa Abdullah ibn al-Mu'taz kwa ni mwana mashairi huyu na ni khalifa aliyekaa kwenye kiti cha ukhalifa usiku na mchana tu alafu akauawa alizaliwa mwaka 246 hijiria kule Baghdad Iraqi na aliuawa mwaka 296 baada ya kuwa khalifa ndani ya siku moja tu maana hii ya uchamungu akaitungia shairi akaizungumza kishairi akasema khali dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuka achana na madhambi ambia khali dhunuba achana na madhambi saghiraha madogo yake wa kabiraha na makubwa yake dhaka tuka huo ndio uchamungu maana uchamungu ni kuacha madhambi yawe madogo yawe makubwa akaendelea akaendelea huyo Abdullah ibn al-Mu'taz billah khalifatun abbasi anaitwa Abu al-Abbas anasema wasna kamashin fawqa ardhi ash-shawki yahdharu ma yara fanya mithili ya atembeaye juu ya ardhi yenye miba anachukua tahadhari juu ya yale ayaonayo. Fanya hivyo, mtembea kama yule mtu anayetembea kwenye ardhi yenye miba. Anachelea huyu, sijaka kitu miba. Huu ndio ucha Kisha akamalizia kusema la tahqiranna saghiratan, usidharau kwenye kutenda dhambi dogo lolote, kwamba ah, ili dogo ah, ikitu ikitu la tahqiranna saghiratan usidharau dogo lolote katika madhambi kwa nini innal jibala min alhasa hakika jabali limetokamana na kijichangarawe kichangarawe kidogo kichukua kwa ukakifunja vunja kitupa lakini ulilidharau lidogo lilikakuwa likakuwa likakuwa mpaka likawa jabali huwezi tena kuliacha uwe na kupambana nalo hii ndio maana takwa alivyoingiza kwenye tungo nani Abdullah ibn Abi al-Izz ibn Abi al-Mu'taz billah خل الذنوب wasna' kamashin fawqa ardh dhish fawqa ardh ash فوق yahdaru ma yara la tahtinanna saghiratan inna al-jibala min al-hasa طيب لي الحديث إن شاء الله بعد المغرب